Vi körde vidare på landsvägarna som gick rakt in i de gråa skimrande skogarna. Och Pose Maggan berättade plötsligt att eh, jätten Jorm hade blivit mycket ledsen. Ja, inte den riktiga jätten Jorm som badade där uppe i Dunderklumpslandet utan statyn av jätten Jorm som stod på hembygdsgården i Strömsund. Så vi bestämde oss att i full fart köra dit och göra honom glad på kvällen sjöng Ann-Kristin en sång för sin son Johan. Du bor i en väldig bil Somnar i Sollefteå och drömmer en massa mil Vaknar sen i Umeå Under dig går julen runt Utanför springer skogar förbi Fönstret är så tunt Mellan allt där ute och vi Ibland bara ett hus, en lampa i rutan Kamrater får visst många leva utan Chauffören han sitter och kör Vägen slingrar sig långt in i natten Världen är full av ljud som man hör Hur stor världen är det vette katten